Ասկերանի շրջանի կազմավորման 45-ամյակին նվիրված հանրային միջոցառումները շարունակվում են։ Երեկ երեկոյան երիտասարդների նախաձեռնությամբ ավակ սերնդի հետ ուշագրավ քննարկում է կազմակերպվել Մայրաբերդ պատմական ամրոցում խարույկի շուրջ։ Զրույցի թեման շրջանի ստեղծման ու կայացման պատմությունն էր, Արցախյան շարժման եւ ազգային ազատագրական պայքարի, ազատամարտի հերոսական տարեգրության ասկերանյան էջերը, 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ներկայիս շրջափակման պայմաններում դրանց վերացման ուղիներն ու միջոցները հին ու նոր սերունդների համախմբվածության հրատապ անհրաժեշտությունն ի դեմ արկա մարտահրավերների։ Խարույկի շուրջ Ասկերանի այցեքարտ համարվող Մայրաբերդում առաջին անգամ է նման ձևաչափի ավակ եւ երիտասարդ սերունդների միջև հանդիպում իրականացվում, ասում է միջոցառման կազմակերպիչներից Նեժան Աթամրազյանը։ Մասնակցել է մոտ 50 մարդ, բավականին ջերմ եւ հետաքրքիր մթնոլորտ է տիրում։ Երիտասարդներն իրենց համար բացահայտում են Ասկերյանի պատմությունը, ավակ սերունդն էր ողջևորում եւ իր խրատներով, խորհուրդներով հայրենասիրություն է քարոզում։ Կազմակերպել ենք նաեւ խաղեր, օրն ավելի հետաքրքիր եւ բովանդակալից դարձնելու համար։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը։ Իր խոսքում նա կարևորեց նման ներկայացուցչական միջոցառումները, նշելով, որ այսօրվա երիտասարդությունն ավակ սերնդից սովորելու շատ բան ունի։ Տպավորությունները շատ բարձր են։ Մեծ ներկայացրեցին Ասկերանի շրջանի կազմավորման պատմությունը, որին մենք ականատես չէինք եւ ականատես եղանք միայն ազատագրական պայքարի ընթացքում։ Մեր երեխաները տեսան ինչպիսի դժվարություններով, ինչպիսի պայքարի միջոցով անցան եւ հասանք այն, որով ստեղծվեց Ասկերյանի շրջանը եւ այն կայացել է։ Ասկերանցի երիտասարդ Հասմիկ Համբարձումյանն առաջին անգամ է մասնակցում նման ձևաչափի միջոցառման։ Մեզ հետ զրույցում նա կիսեց իր տպավորությունները։ Միջոցառումը շատ մոտիվացնող էր, հոգևոր սնունդ ստացանք։ Կարծում եմ, մենք այսօրվա երիտասարդներս շատ ունենք հոգևոր սննդի կարիք։ Զրույցը վերածվեց երկու բարի, վերջում տերունական աղոթքով եզրափակվեց միջոցառումը։ Կարծում եմ, այսպիսի միջոցառման կարիք շատ կա։ Հուսով եմ շարունակական կլինի։ Հավաքի ավարտին կազմակերպիչները խոստացան Ասկերան համայնքի երիտասարդներին ու ավակ սերնդին առավել հաճախ եւ անհամեմատ լայն կազմով իրար շուրջ հավաքել ու շարունակել նման ձևաչափի հանրային քննարկումները։ Լանա Համբարձումյան, Արցախ լրատվական։